Yobu ejura ya 10 na mushanju Ebiro byange byawa nanye na wao ndalire kufa Nimanya oko abali njuma baliwo inye mbangira maisho Tao musimbo onyemererere taliwo bakunyemererera Oba omisize baburwa kushobokerwa Harwekyo otaikiriza kabansiga alikulega bataibe abone kutwara eitunga lyabo abanabe tibali bibona mbaire mfumo omumaanga ningaywa na buli muntu obujune bunyigaize amaisho nengi ngozange tizigasha kantu abarungi nibatangalira eki na nyakatetere na yebuga abatati na ruwanga omurungi taiwaiwa kandi nyakatetere ayongera kugira amani mbwenu muragaruka inywena kyonka taliwo arangambira kigambo kyabumanyi ebiro byange byawa nebyo mbaire ninyenda kukora nebyo mutima gubaire nigwenda byawerao ekiro nibakieta mushana kandi omushana bati nigwija kuba mwirima kana kwenzire sheoli kuba mwange nkara nkabyama omumwirima enyanga nkageta tata nenzito nageta mawe kandi nageta munyanyazi Aho eshubi yange Eliya nowa ayakumanya oko nyineshubi eshubi egyo elisongoka ngobe nayo sheoli isinungenda nayo omuchuchu